بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم kita baca pagi tiga kali kita baca petang tiga kali insyaallah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada sebarang kemudaratan ah, sesuatu itu tak akan berlaku tanpa izin Allah Subhanahu wa taala jadi amalan itu mudah saja cuma kita nak amalkan tiap-tiap pagi tiap-tiap petang sekurang-kurangnya tiga kali lebih pada itu pun tak ada masalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa syami'ul alim itulah uh, doa yang diajar kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kemudaratan dan sebagainya supaya Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan kepada kita